พ่อคำเขียนนะท่านเคยเล่าให้ฟังว่า มีพระนะที่เคยจำภาษาอยู่กับท่านเนาะเวลาปฏิบัติธรรมแล้วคิดมาก冈田长老曾经说过，有一位法师跟他在一起安基，呃，在用功的时候妄念很多。嗯， ขณะที่หลวงพ่อเดินจงกรมอยู่ข้างบนนะพระท่านเดินจงกรมอยู่ข้างล่างนะไม่ไกลกันมากนะ长老在二楼上面诶进行，他在楼下进行就距离很近。ก็ได้ยินเสียง รองเท้าแตะนะตีกับอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงรองเท้า 嗯，就能一诶听到像诶听到那个拖鞋的声音，不知道就是用拖鞋来打什么响，起了很大的声音。หลวงพ่อท่านก็เลยเหลียวไปดูปรากฏว่า พระท่านเอารองเท้าแตะ ตีไปที่หัวของตัวเองหลายครั้งเลยเออไปดูใช่ไหมมองดู

长老就走过去问他，为什么要拿鞋子打自己的头呢？ท่านก็เลยบอกว่า มันคิดมากก็เลยเอารองเท้าตีหัวตัวเองทำไมมันคิดมากเหลือเกิน他就告诉长老说，嗯，为什么那么多妄妄念，好多的妄念，所以就拿鞋子打自己的头。เพราะว่าอะไรท่านไม่ชอบความคิดเนาะก็เลยคิดว่า มันฟุ้งซ่านมันไม่ดีนะก็เลยทำโทษตัวเองนะ因为什么呢？因为他不喜欢这么多的，哎，不喜欢散乱，所以呢就拿鞋子来打自己的头。นั่นแหละ บางที พอเราไม่รู้เนาะคิดก็คิดมันก็หลงไปแล้วยังไปหลงไม่ชอบความคิดอีกนะมันก็เลยยิ่งหลงไปสองต่อนะ嗯有时候我们 不知道，我们迷了，我们跟妄念走了。可是呢，我们就用另外一个迷来解决这个妄念。嗯，有迷一，一，个人呢，这，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一一个，是，一是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，一个，是，是， พอคุ้งซ่านมาก ก็พอหลวงพ่อไปถามเขาบอกว่าวันนี้หนูฟุ้งซ่านมากเหลือเกิน他也是一样的啊、他就诶长老见到他就过去问他，哎，你为什么要这样啊？他说，哎，呃，我我很散乱。หลวงพ่อก็บอกเขา นักปฏิบัติธรรมลองพูดใหม่ดูสิเนี่ย 嗯，长老就过去跟他说，哎，嗯，长老就过去问他说，哎，我们是修行人，我们是修行人，重新说。 เจสงสงสอ手เขาก็ยังทำหน้าหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่แล้วก็เหมือน ก็หนูฟุ้งซ่านมากจริงๆอ่ะ ทำยังไงดี他就皱着眉头他就皱着眉头跟长老说我我真的很我真的很散乱啊要怎么办啊หลวงพ่อก็บอกอ่ะตั้งสติใหม่อ่ะลองคิดใหม่ นักปฏิบัติธรรมจะพูดอย่างไร

ยิ้มออกมาได้บ้าง这个时候他的眉头就开了心笑了อันนี้เห็นไหมความแตกต่างกันนะฟุ้งซ่านเหมือนกัน แต่ฟุ้งซ่านแล้วบอกว่าเราเป็นคนฟุ้งซ่าน你看，这这样他的就是不一样、不同处，因为我们轰我们散乱，可是我们看到的是他散乱。แต่แต่พอ พูดอีกอย่างหนึ่ง หรือว่าที่จริงก็คือว่าพอเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าอ๋อวันนี้เห็นจิต มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันยิ้มได้ หรือว่ามันไม่ทุกข์เหมือนเดิมอืม我们可以这样说哦我们今天看到心它很散乱这样我们心它就会笑就会不会有苦啦อืมนะ พวกเราเวลาปฏิบัติธรรมเนาะลองดูนะ ให้เห็น เห็นมันฟุ้งซ่าน เห็นมันคิดนะอย่าคิดว่าเป็นเราเป็นนะเออ我们来修行用功，我们来观看，来观看它，诶，心它散乱，它散乱，自己散乱。嗯，不要，我们来观看心散乱，但不要成为这个散乱的人。เพราะว่าเนี่ย การปฏิบัติธรรมนะแบบเจริญสตินะเราจะไม่ห้ามความคิดนะเราจะปล่อยให้มันคิดเป็นธรรมชาติ แต่เรานะไม่ตามความคิดเหมือนกัน我们修毗婆舍那毗婆舍那的智慧，我们就让这个妄念它自然化身，然后我们就去观看它，呃，而不去打压它。เราเห็นว่าความคิดก็เป็นส่วนหนึ่ง นะแต่เราก็มีสตินะ มีสติเห็นกายนะ มันก็จะไม่ไหลไปกับความคิดนะ我们光看到这个妄念，它是另，它是一，它是一个东，它是一，它是一个东西。可是我们在观看的心又是另一回事，所以你就可以看到，哎，这个妄念它不是我。มันจะคิดพอเรารู้ทันอ่ะ ไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีเนาะกลับมารู้สึกตัวก่อน当我们有决心的看透看透它，哎、不管它想的是好的还是坏的，我们看透看到以后，我们回到觉知上面来。ไม่ต้องไปพยายามคิดหาเหตุหาผลว่าทำไมมันถึงคิดแบบนี้แบบนั้นเลยนะ不要去找出它的原因，为什么我会这样想呢？ ตอนมาปฏิบัติใหม่ๆนะไม่เข้าใจหลวงพ่อท่านพูดคำว่า อย่าไปเอาเหตุเอาผลกับความคิดจัง当我在刚刚开始来用功修行的时候，冈田长老告诉我，不要去找任何的阳因，在这个妄念上面不要去找任何的阳因。嗯，เราพยายามไปแบบ พอมันคิดแล้วเราก็ทำไม ทำไมมันถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงคิดแบบนี้นะ我们常常会想哎当我们打妄念的时候我们就会问自己为什么我会我要这么想呢为什么我要这样想แต่ในการปฏิบัติจริงๆเนาะที่จริง เราไม่ต้องไปรู้หรอกทำไมมันถึงเป็นเหตุผลมาถึงคิดแบบนั้นวางไปเลยนะอ่า那如果我们是个真正用功修行的人呢，他就不会去问他

มันเป็นทางที่รัดกลับมา กลับมาสู่อะไร กลับมาสู่ความปกติ我们回到觉知，回到觉性来，不要去问出这个妄量的诶阳因，我们回到正常上面来，心它就正常平常了。หรือบางทีหลวงพ่อคนเขียนก็บอกเหมือนกันไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิด เอาดีเอาไม่ดีนะวางไปเลย น 当天长老，他常常说不要去诶去找，诶去想好的还是我这样是好的还是坏的，也不要去找任何事宜，不要去找任何原因。有，问题，我们就会去指责自己，诶，这样错，那样错，也会去指责别人，这样也是错，那样错。 เคยไหมเวลาเราเอาถูกเอาผิดแบบมากๆเนี่ยจิตใจมันมีความทุกข์เกิดขึ้น有没有这有没有这样经过？哎，我当我们去指责自己的过过失的时候，哎，我们的心是不是很苦？嗯，เราต้องวางไปเลยอ๋อถูกก็ช่างผิดก็ช่างอ่ะกลับมารักษาใจให้เป็นปกติก่อน我们不要去管它对也好，哎错也好， 我们回到得让我们的心回到正常上面来。อันนี้เวลาปฏิบัติธรรมเนาะเวลามันคิดเวลามันอะไรขึ้นมาเนี่ยวางมันไปเลย มันง่ายนะมันเป็นทางตรงนะ这样来，我们这样修行用功呢，如果无论发生什么的呀的话，我们都放下它，这样呢，我们在修行修行这条路，它就很直很快。แต่เวลาทำงานจริงๆนะมันอาจจะต้องมี หลักการมันจะต้องมีระบบระเบียบบ้างอันนั้นมันก็ต้องซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงถ้า当我们在工作的时候，我们就得有嗯，当我们在工作的时候，我们就有规律，要按规律来做。บางทีเราก็ต้องนะทำตามกติกาก็ต้องมีระเบียบแบบแผนนะ ก็ต้องทำแบบนั้นนั่นแหละอ่า因为我们工作的时候，我们都有一些规矩的，我们就按着规矩那样去做。แต่พอบางทีเนาะมีคนอื่นทำไม่ถูกนะแบบที่ตั้งกติกากันไว้นะแต่บางทีเราจะลืมว่าเฮ้ยเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมา当有些人做的不符合规矩的时候，我们那里面我们忘了自己就会升起不满意的生气。

我们可以，我们可以对他这样说，哎，这样做不好，但我们不要把我们的生不满之心、生气出来对着他说，啊，向他发脾气。嗯。แต่บางทีนะบางทีเราเป็นเจ้านายเราเป็นพ่อเป็นแม่นะเราก็ต้องเตือนเวลาลูกหรือเวลาลูกน้องเราทำผิดนะเราก็ต้องเตือนแต่ไม่ใช่เตือนด้วยอารมณ์อืม 呃，我们身为父亲、母亲，身为一个公司的领导，我们诶有责任去诶去引导、引导儿女、引导我们的员工做好，但不要用我们那里面的嗔恨心去对着他们，去向着他们。但，他老卡住的，老哥就变笨，变那变嘞，呢，汤、汤、汤、汤、汤、汤、汤、汤、汤、 มันเป็นแบบนั้นไปเลยถ้า如果我们没有觉性呢，我们就无论我们说的还是想的，啊都是这样的，就是会很很生气的向着他们说。แต่ถ้าเรามีสติอ้อเราจะรู้ว่าเจตนาของเราคือเจตนาดีนะเจตนาเพื่อตักเตือนเพื่อบอกกล่าว มันไม่เตือนด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจนะ那么 如果我们有觉性的话，我们提醒他就会就不会像就不会，嗯，我们的想法他就会正确，他就哎不会随便的乱发脾气。嗯，阿南是，เวลาเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนาะมันมันจะซับซ้อนกว่าสักหน่อย <laughs> 因为我们有时候呢，在工作就是这些关系都很复杂的，都会跟一周围人际上面都会有关系，所以哎，我们都要有些注意。嗯，แต่เราปฏิบัติธรรมแบบในรูปแบบเนี่ยเป็นการเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวเองเนี่ยมันง่ายกว่า มีความคิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าดีไม่ดีอ่ะวางไปเลยวางไปเลย我刚才那一句说错了，就是对 因为周围人际的很复杂嘛，那么我们在做这件事情的时候就很难避免啊，嗯，不是意。嗯，嗯，负责，哎，对，我们，对，我们我们现在来用功修行了。我们，哎，我们对着，我们就跟我们在社会工作上面不同的。 因为我们来修行的时候，我们对着就是我们自己自己内心上面跟我们自己自己的事情对着一个人就是我自己啊。เราพยายามกลับมาดูดูกายนะดูกายที่เคลื่อนไหวนะดูกายที่กำลังทำอะไรอยู่นะให้มันเป็นหลักไว้นะ。我们要常常回来观看自己，观看自己的身跟心，以观身心为主为根本。 嗯，要改要改，要改功啊！就是诶，我们要我们现在来用功，我们要用以我们的身为主来观看我们的身，观，观看我们的身。就是要不，去找不要去找对错，不要去找对，也不要去问错，不要去找诶，这个。 啊，就是对错，哎，可能就是对。嗯，我们不要去找这个对错的阳阴，从我们不要从妄念上面去找对错的阳有阳阴。嗯。กลับมาเนี่ยกลับมารู้ตัวกลับมามีสติก่อนเนี่ย。回到觉知，回到觉性，先回到觉知觉性上来。嗯，พอเรากลับมาแล้วมันจะเห็นเองว่าโอ้ไอ้กายเนี่ยมันก็อยู่ส่วนหนึ่งของมัน ความคิดเนี่ย，啊，当我们回来心回来的时候，就可以看到啊，这个身体是一是一一个是一个的，哎，身体就是身体，然后这个心，哎，妄量它就是妄量，它是分开的。 <laughs> 当我们跟在一起的时候，我们就忘记了。 เดีนบางทีเราแต่ก่อนเนาะกินข้าว ใจไม่อยู่กับการกินข้าวใจอยู่กับการงาน ใจอยู่กับความคิดที่กังวลอยู่过去我们在有没看到吗？过去我们在吃饭的时候，我们诶的心都在想着工作的事情，不想工作的事情就是在打妄想。那แต่ถ้าเรากลับมาก่อนกลับมามีสติก่อนเนี่ย วางความคิดตรงนั้นก่อนใจจะกลับมาเป็นปกติก่อน那如果我们有觉性的回来，心回来的话，那么我们就我们的心就可以看到我们的心，它回到正常上面来。เนี่ยทำแบบนี้ให้มันชัดเจนนะ มันจะแยกได้นะ ระหว่างนะ ระหว่างรูปนะกับนามนะมันจะแยกกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะ 我们这样，哎，先把它放了，我们就可以看到我们的身跟心它是分开的，就很清，楚，可以很清楚的看到身心它是自然分离的。嗯，三识呢，会去观察所有东西，不管它会发生在身体上，还是发生在心上，识去观察所我们来培养觉性，训练觉性，让觉性它会。 照见到每一每每一样，就是什么啊，铺哎，铺这要照见，觉性它自然而然它就可以照见一切。คำว่าดูคือดูที่ปัจจุบันนะ ไม่ใช่ไปดูตัวเองในอดีตหรือไปดูรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่า说是照见，就是照见在当下。 而不是去说我们去想过去过去的一些事情来来诶这个也不是说我去等着观看未来要发生的事情。อะไรที่มันเกิดขึ้นแม้ผ่านมาเมื่อกี้啊，ก็ท่นหัวมันดูไม่ทันไม่เป็นไรดูที่ตรงนี้ที่ปัจจุบันตรงนี้เลย。无论花无论什么花生都好诶成为过去了看不透都没关系它已经成过去看不到没关系。 它已经成为过去了。我们我们要观看在当下。มันคล้ายๆสมมติเช่นเราพลิกมืออ่ะลืมดูอ่ะไม่เป็นไรรู้สึกใหม่เลยตอนยกมือเลยนะอืม就像我们在做手部动作的时候也好，我们忘记知道了也没关系，我们重新开始来知道。嗯，เราสามารถมีความรู้สึกตัวใหม่ๆนะได้ตลอดเวลาอันนี้คือ คุณค่าจริงๆนะของชีวิตของเรา我们可以常常做到在每个当下都是心的指导那么我们的生命意义跟价值就在这里不断的在增加ถ้าเราสามารถสัมผัสกับความมีสติอยู่กับปัจจุบันได้จริงเราจะเข้าใจคำว่า มีชีวิตชีวาจริงๆเป็นแบบไหน那么如果我们真正真正的可以在做到在每个当下 那么我们就可以会知道说，哎，生命的意义跟价值是什么？什么是什么是生命的真正价值跟意义？คนส่วนใหญ่นะ มีชีวิตแค่แบบมีลมหายใจนะแต่จิตใจร่องรอยไปไหนก็ไม่รู้ตัว นั้นมีชีวิตแต่ไม่มีชีวาเอ่อ 大部分的人呢，他有呼吸的，他有呼吸，可是他的心不知道跑到哪里去了。这样的人他就没有生命的意义跟价值。แต่ถ้าเรามีชีวิตเรามีสตินะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ร่องลอยไปที่ไหนเนี่ยอันนั้นแหละนะเรียกว่ามีชีวิตจริงจริงนะอะ但如果我们人他有呼吸有生命跟觉性在一起。 这样的人呢，他就是呃真正的生命。สติก็อยู่ตรงนั้นสมาธิก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ觉性、呃定跟智慧，它都在这里。ศีลก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ทำผิดอะไรหรอกถ้าเรามีสตินะเออ戒也有了，因为我们没有做。当有觉性、有定、有定慧、有 有定有慧的时候，戒它就自然行了，自然形成，我们也就不会做错了，没有错了。การปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยมันรวมลงมาอยู่จุดเดียวเลยที่ปัจจุบันขณะไม่ไปเอาเอาอดีตไปเอาอนาคตอะไรนะออ修行它只有在当下，它不会去找过去，也不会去问未来。嗯，ถ้าจะไม่ทุกข์ก็คือไม่ทุกข์ตอนนี้ไม่ต้องไปรอเป็นอรหันต์เป็น ไปถึงนิพพานแบบในอนาคตการนู้นแล้ว苦灭苦也就是在当下你不用去等我成了阿罗汉或者成诶诶等到我了苦灭苦的时候就在当下苦在当下就灭了เนี่ยกลับมาให้มีสติ อยู่กับปัจจุบัน ตอนนี้มันก็มีทุกข์แล้ว ก็พอแล้ว回来跟觉性在一起活在当下苦就没了这样就够了 嗯，今天早上就说到这里。嗯。